predloge, najbolje bi bilo da pišeš onda u samom rečniku. Kaži Marija. Ništa, ništa, da vas samo pitam da li da rečnik, pa naravno da. da. Evo, otvaram. Znači, stigli smo dole do, do 80. linije. Unela sve ove što, na, što sam dobila, Nikolić je opet poslao mailom, Um, imali smo dva, tri na, na pitanja, pa sam sve to dodala i kad završimo onda ćemo da ih poređamo po azbučnom redu. Dakle, projekt, project, to je projekat. E, eh, što se tiče eh, resource-based economy, dogovorili smo se na kraju da to bude ekonomija zasnovana na resursima. E, sad je to zbog ove skraćenice možda malo nezgodno e, i možemo da, da, da, da, da još jednom razmislimo o tome mhm. kako ćemo ovaj pojam da e, definitivno da prevodimo. Dakle, postoji ekonomija zasnovana na resursima, ekonomija bazirana na resursima i resursno bazirana ekonomija, da bi onda u stvari ostala ova skraćenica RBE. Ili pak da napravimo svoju skraćenicu, šta mislite? pa mislim da je bolje da se držimo ovog RBE, pošto je prosto ovaj, povezano onda sa svim što se dešava. E, Marina, e, dok neko drugi priča, ne pritiskaš ova, znači kad e, to, kad, kad se završi, kad nikome ne svetli svetlo plavo, onda, onda, ovaj, onda ti. Ti si Igore rekao da misliš da bolje da ostane Raboelja, jel? Pa da, prosto da se ne bi ljudi zbunjivali, pošto je RB je međunarodna, u stvari, pošto je s engleskog skraćenica, kontam da je ono svima prihvatljiva i, i najlakše će da se poveže tako. A pa da, ali onda moramo da promenimo i, i prevod resource-based economy. Marina, kaži šta, šta misliš? Uh, ja sam isto za to da se zadrži ovaj engleska skraćenica zbog lakše komuniciranja sa ljudima. Mislim, to nije ništa strano što se radi da se zadrži skraćenica koja potiče od engleskog izraza. Sad ne znam da li je nužno onda da se pre, i prevod izmeni da bude resursno bazirana ekonomija. Pa to pa nešto ovaj, smo ovaj, odustali od te resursno bazirane ekonomije zato što je mnogo, mnogo nekako rogobatna, ali kažem, ajde da, da čujemo sve eh, predloge pa da vidimo šta ćemo s tim. Jovane, Rajko, Pa pazi, samo zbog te skraćenice bi bio problem. Znači, ako bi ostali RB, onda šta znači to RB? Da prevoren ekonomija zasnovna restrikcija, pa da u zagli stavljamo RB, ne znam. Ili da ostavimo ovako resursno bazirane ekonomike. Mislim da bi bilo dobro da ostavimo ovako. E, napišemo možda na početku teksta, ako je nešto duži tekst, e, napišemo ekonomija zasnovana na resursima, odnosno u zagradi Resource Based Economy, RBE, i posle toga koristimo skraticu RBE. Mislim, uh mhm. -huh. Ne, ne, nije zavisno. nije zavisno, nego zasnovana na resursima. Tako da, jedino što je, u stvari sad meni, u stvari najveći problem je što, da li se slažete da treba da ostane ekonomija zasnovana na resursima, Ili mislite da to treba da promenimo? Mislim da treba da vratimo na resursno bazirana ekonomija. Prevod jeste dobar, ali pošto je ovo, što je rekao Igor, to je već ovaj, međunarodno prihvaćeno, možda je bolje da ostane ta zbog I šta, ide ovako da, šta znam, ne znam kako to da, da različimo. Kada postoji ta, e, neka ostane RBE, dok, mislim, ne znam, ako se neko od lektora ne bude tamo pobunio, pošto sam čitala one postove za, za transkripciju, to ćemo ovaj, tek posle da čitamo šta sve tu kažu. E sad, e, znači, mislite da može da ostane ekonomija zasnovana na resursima, a da bude RBE skraćenica. To, to je, mislim, rekla Marina i Jovan. Da, sa, sa, ja samo imam pitanje šta, šta u stvari, šta se radi ako, ako recimo prevedemo e, tako neku složenicu praktično, ako prevedemo na srpski, da li onda, ja mislim da onda i, i, i, i, i, i ta skraćenica ne može da bude RBE ako je ekonomija zasnovana na resursima, nego mora da bude EZR. E. Ne znam, ajde, to ćemo da ostavimo. A, da... ali da... postoje mnogo međunarodne institucije koje mi dalje zovemo, recimo, ne znam, UNESCO ili bilo šta, zovemo ih tako, a iza toga stoje engleske reči. United something or, ili šta god. Tako da mislim da, je, da, da može se zadrži ova engleska skraćenica, a da kada hoćemo da se od, da koristimo ceo izraz, koristimo ekonomiju zasnovanu na resursima. Samo na početku bilo kog teksta treba to naglasiti u, u, u zagradama kao što je Jovan rekao. Pa da, i to nije loše. Na prvom, prvi put kad se pojavi u tekstu da se stavi skraćenica originalna, a ovaj prevod ekonomija zasnovano na resursima i da se dalje vozi tako. Uh, ja imam malo iskustva sa pisanjem uh, naučnih radova i to je stvarno praksa u, u, u člancima da se pri prvom pominjenju nekog termina, znači navede ceo naziv, a onda u zagradi skraćenica i u daljem tekstu se samo koristi ta skraćenica. Ok, jel sam ja dobro napisala sad uputstvo tamo? Kada se prvi put u tekstu pojavi RB, u zagradi objasniti šta je, jel tako? E, da, ali ja bih isto stavila od, znači engleskom resource based economy, crtica RBE. Znači, ekonomija zasnovana na resursima, a u zagradi ne samo RBE, nego da ljudi znaju odakle potiče to RBE, da stoji na engleskom resource based economy. Znači, RBE od resource based economy ili kako već se da dogovorimo. Da, to nije loš predlog, s tim što će to biti problem malo kod, kod titlova, e, titla, odnosno kod prevoda video materijala, ali dobro, ta, treba prilagoditi u hodu kad, kad se najđe na tako nešto. Da, da, dobro, znači da. znamo da, znamo da treba da, da objasnimo i da, da naći ćemo neki način da vidjet ćemo. Kad dođu takve stvari, postojite ono red, i, i, i, i titul i to sve, pa ćemo da rešimo zajedno kako ćemo to da, da napravimo. E, redesign. Ponovno osmišljavanje, preoblikovanje, ili imaš nekih predloga? Ćao Marija. Uh, Peđa, uh, vrlo, ja vrlo teško mogu pratim chat. Ako nekome uh, zvoni kad stigne chat, neka, neka preuzme da prati chat, pošto uopšte nisam u spiku nego na rečniku pominje komentar pri prevodu video materijala. Da se ono napravi digresija i... Izvini? Pa u slučaju ovo na početku nekog testa za RB da se stavi sa strane i da se objasni šta je. Je li dovoljno objašnjenje u C koloni ili treba drugačije? A meni je okej. Okay. Dobro, dobro. Slaže se, Pelj. Dobro, ajmo sledeći. Redesign. Uh, e, ponovno osljavanje, preoblikovanje, imali boljih predloga da izbegavamo redizajniranje? Pa, to je to. Ja sam za preoblikovanje. Metak predlaže e, rekonstruisati. Pa, rekonstrukcija nije loša, pošto je ovo ponovno osmišljavanje malo dugačka složenica, prosto da bi bilo kraće koristiti rekonstruisanje onda u nekim situacijama. Meni se više rekonstruisanje od preoblikovanja, tako da i ja glasam za rekonstruisanje. Može rekonstruisanje. Dobro, ili da ostavimo eto, više, više mogućnosti u zavisnosti od konteksta, evo to je rekao i predlog. Ok, znači ponovno osmišljavanje, rekonstruisanje, preoblikovanje, redizajniranje, izbjegavati. Uh, require reserves, obavezna rezerva, reserve money, novčane rezerve, da li neko ima nešto Nema šta, to je to. Resource-based economy, um, odgovor eh, Marini može da pogleda ovaj video gde, gde se vrlo čisto ovaj, čuje kako izgovara, dakle Meadows je nije Meadows. Aj kopira ako hoćeš. 86. red. A Meadows, kako mi to? Meadows, Meadows nije ona, že ako, ako ovaj, smo čuli izgovor, to je to a ja sam je dala link video gde može da čuje tačno da, da je najavljuju kao Roxanne Meadows, tako da... Ok, scarcity, nedostatak nestašica oskudita, Sea Craft, uh, Nikolić je imao predlog, bili su samo brodovi, a on je predložio da budu morski brodovi, pošto su, pošto kaže, postoje i brodovi za reke, pa šta mislite? možda samo da ga proširimo, na, pošto su uopšte morska plovila, mislim, u pitanju, pošto čini mi se da je koristi i kad su neki manji plovni objekti morski u pitanju, mislim da koristi istu reč. A, zašto je bi ovo morska nekako štrči? Da, to sam teo da kažem. Marina? Uf, nemam komentara, zaista sam u, u nedomici, nemam ništa jasno. Možda da ostavimo e, Morska, kao ovaj, sve u zavisnosti od konteksta, a Merriam-Webster e, predlaže još jedan uh, skill in navigation, to kaže objašnjenje. Kako kaže? pa veština navigacije. Mm, da, mislim da se odnosi na te, u stvari, kako da kažem, plutajuće, razne neke plutajuće konstrukcije, to sad, nisam se ću pogledam u... A pa meni se čini da je koristio u različitim kontekstima, da je nekad su u pitanju brodovi, nekad nek, ono, transporteri morski, nekad, uglavnom, koristi Seacraft za, za ta neka plovila koja su na moru, pa ostavi možda i morska plovila, morski brodovi, pa u zavisnosti od konteksta može da se uklopi bezmorski ili samorski, šta god već. Ok. Hoćemo plovila ili brodovi, šta ćemo? I samo plovila, jel? Ja sam za plovila, morska plovila zvuči stručnije, morski brodovi zvuči onako kao slučajni pleonazam, dok morski, morska plovila onako zvuči stručnije. Ok, self-erecting structures, tu imamo na Facebooku nešto. Mhm. Sad kaže self-correcting structures, moramo da uskladimo prevod i da ubacimo naš rečnik, jer je to jedan bitan pojam koji je Žako osmislio i koji se često pojavljuju u tekstovima. Sad imamo predloge, imamo i extrusion, dobro, to smo stavili dole. E, samonikle strukture, samo podižuće građevine, Ja sad idem da ubacimo sve koji su bili, pa ćemo da ono. A onda imamo neke izraze ili da reči da objasniti rečenicu, nego pokušavate izmisliti i sastaviti kratko, kratak odgovarajući prevod. Ja bih ovo preveo zgrade koje se same grade automatizovanom tehnologijom. U tekstu da, ali u titlu? E, dobro, samo podižuće građevine, samo izgrađujuće građevine. Pa, to teško da će to da proći. Mogu samo izgrađujući objekti da budu, ali samo izgrađujuće građevine baš nikako ne ide. Samo izgradne građevine. Dakle, nemamo, to su svi predlozi predlaže, predlaže gradnja. Kako samogradnja? Pa A ne može, mora da bude um, structures, mislim, mora da, da, da, moramo kažemo nekako te građevine ili strukturu ili konstrukcije ili nemam pojma. Jasno. Mogu Meni da ovo samo podižuće građevine deluje najprihvatljivije ovo samo izgrađujuće građevine bez veze, samonikle strukture, to mislim, ne znam, možda... Marina? Jovane? Pa meni Jovane. izgleda naj, najmanje para uši samonikle strukture, ali ja ne znam dati tekst, morala bih da se upoznat da, da bih znala koji smisao stoji iza ovog self directed structures. Pošto sam nova, ne znam koji je smisao iza tog termina, tako da samonikle strukture mi najmanje para uši, ali možda najmanje odgovara njegovoj ideji. Pa on govori o memorijskim e, materijalima koji će moći da se, znači, e, koji će moći da pamte svoj neki prvobitni oblik i da se onda spakuju veoma, na veoma malo prostora, da se e, transportuju do mesta gde, gde, su, gde su potrebne i da se tamo u stvari ponovo praktično same povrate u taj, obli, u taj prvobitni oblik zagrevanjem recimo. On, mhm. tako da to su, to su u stvari građevine, strukture, to su ne znam sad koliko velike, ali prosto one se same... Sjetio sam se. Izvini, samo sklapajući objekti. Nije loš predlog uopšte. Da, da, to zvuči najbolje do sada. Može, ovaj, mada evo, Predra kaže da je samoniklo uh, e, više biološki termin. Da. Ovo sam usklapajući je skroz okej. Okay. tim što umesto objekti mislim da treba da bude otvorena varijanta da se stavi kuće ili zavisi od konteksta opet da se prilagodi, ali da se koristi samo sklapajući. Tako mi nekako uh, rogobatno to zvuči. I sve, ne, ne samo ovo poslednje, ali... Pa, ajde, pr da priznamo da i sama ideja o tome zvuči malo rogobatno u današnje vreme, tako da mislim, prosto je složenica tako napravljena i priča o, nek, o nečem što je vrlo vrlo ovako nepojmljivo možda nekom običnom čoveku koji nije u materiji, tako da svakako će da zvuči rogobatno. Pa dobro smo, malo tražimo, ovaj, tražimo najbolje moguće reči. Ja nešto gledam sad po, po rečnicima. E, erecting, dizanje, izgradnja, montaža, podizanje, sklapanje, uspravljanje. Možda samo montažne, pošto ima, mislim, to već montažne kuće, montažni objekti nije nešto strano, a samo montažne bi možda bilo bolje, ne znam. Pa ne znam, samo podičuće je najtačnije, najpribližnije, ali je malo ono, bu, bukvalnije. Samonikle nekako i meni najlepše zvuči od svega ovoga. Ne znam. Dakle, samonikle, <laughs> samonikle građevine samoniklje je stvarno vezano za, za biologiju jako i za, za neki biljni svet, tako da ne znam. I ne ovo... samo to, nego uh, ispada kao da one niču same od sebe, a nije, one se u stvari skla, sklapaju se same iz sebe, ali nekako ne, ne rastu iz zemlje, nego, nego zbog toga mi nešto... Hm. Možda ima nešto na Google nisam našao, ali ovo samo sklapajuće mi, kažem, deluje skroz prihvatljivo kao zamena za self-extracting, pa on, odnosno self-erecting, pa onda kako god, šta god da, da je na kraju posle toga. Evo, kaže, e, erect odignuti, podići, postaviti, prav uspraviti, uspravljen, uzdignut, zidati, snaježenom kosom, s nakostrušenom kosom. ja gledam, znači samo podižuće građevine, samo nikle strukture, samo izgrađujuće građevine, samo sklapajuće građevine, samo montažne građevine. A šta mislite da nemamo ovo samo montažne, nego nešto što se samo... Uh, ne znam, meni ovo i dalje šripi. Ajmo dalje, možda nekom sine ideje umeđu vremenu. Šta znam, meni je on samo bližuće građevine najbolje. Neko bude tako za sada. Mm, mislim Nisam da pomala ništa. Pa neka bude tako sada. Samo podižući i samo sklapajući su po meni dva, dva prihvatljiva rešenja. Samo podižuće mi nekako zvuči da može da bude i nešto što, što samo od sebe može da, da poleti bukvalno, ajde, banalizujem, ali nekako mi zaparu. A šta mislite e, građevine koje se same sklapaju? Ali u tih nema mesta za tako nešto. Nama treba kraći prevod, baš ja imam u titlu ovaj, mm, ja mislim da nema ni 3 sekunde. Treba da, da se smesti sve to. Cool. Znači, samo prežući građevine, samo sklapajući građevine ili strukture, pa ćemo da vidimo, postavit ćemo ga još malo. Ostalo je, ostalo je još ovaj, nekih plavih, tako da na njih možemo se vratimo kasnije još jedan put. Sign in prijavi se, social društveno, socijalno i to češće da se koristi društveno. Jel se slažete s tim? Da. Da. Da. da. Social design. Društveni projekat, dizajn društva, social design, znam. Kažite, kažite. Pa ova dva prevoda su mnogo različita po značenju. Dakle, mora da se zna kontekst, jer dizajn društva je Ja, mislim, znamo šta je dizajn društva, društveni projekat je projekat koji je društvo napravilo, tako da ja opet kao, kao novi član ne znam kontekst. Tako da... Znači, Ma, to se stalno dalje. malo dizajn je u stvari um, um praktično oblikanje društva, ali, ali, ali nije da moramo, ovo ne znam tačno kontekst, ali to možemo nađemo, to se stvarno svuda javlja. Da li opet možda, uh, e, projekat društva, jel se misli na ne, projekat društva, ne znam. Pa to se misli na, misli se na, na, na društvo, misli se na, na, na, na, na novi socijalni sistem praktično, na oblikovanje društva, na društveni dizajn praktično. E sad, umesto društveni zajem, kako bi moglo da bude? Ne, ovaj, slažem se s Marinom, e, e, ponekad je stvarno teško odrediti ako nemamo e, kontekst, a vidim na engleskom rečniku postoji posebna kolona u kojoj je naveden kontekst, primer, tako da bi trebalo to da ubacimo za svaku reč. Znači, ajde ako sad svako od vas u radu kad bude, kad bude ov, kako bude išao, ako najđete na neke ovih reči, znači ovaj nam je rečnik nešto što, što ćemo, na čemu ćemo stalno da radimo i da se malo vraćamo. Znači ja sad ovde pišem šta sve, pa da probamo onda da nađemo, da nađemo i da rešimo te, te, te, te, te pojmove. Neka ostane ovako pa ćemo da probamo da nađemo. E, u kolonu sam stavila da je potreban primer, tako da, eto, society, društvo, E sad, socio-cyberneering. Socio-kibernetika, sociobernetika, društvena kibernetika. Kažete šta mislite. Pa možda društvena kibernetika najpribližnije. Uh, ja bih da kažem nešto. Iako mi smo za to da se social uglavnom prevodi kao društveno, s obzirom da se radi o grani nauke, A s obzirom na to da je sociologija i nauka, bih tu pre e, socijalna kibernetika, nekako u ovom kontekstu, u kontekstu naučnog, e, naučne discipline e, recimo, e, mislim da e, socijalna kibernetika je bolja nego društvena. Slažem se. A sociometika ili sociokibernetika ili pošto će i to verovatno u titlovima, pa da probamo da skratimo. Ja sam jedno vreme mislila da treba bude sociobernetika, da možda ima nešto na, na netu. Dakle, da li ste samo za da, da, da, da skratimo ili ne? To pa je jasno da se skrati, ne znam, nekako mi o, jedan takav je pojam, naziv, mislim da može da se skrati, čak možda i bolje da se skrati. I jasno, sviđa mi se sociokibernetika. mislim ima toliko takvih grana koje su uh, na, da kažem, na granici između različitih uh, disciplina i imaju tako neka hibridna imena, tako da sociokibernetika kibernetika sasvim ok. Dobro, da, da, ajde ovako, znači užemo socijalna kibernetika uvek kad je tekst u pitanju ili kada su titlovi ok, ako treba da se skraćuje, ja mislim da treba da stoji crtica između. Psiho, kako veš, psiho, kako, ja mislim da socio crtica kibernetika. Pred, predlaže soft crtica da kibernetika. To ne može. no kratko, to nikad nisam imala nauku takvu. Soc psihologija, socijalna psihologija, da, socijalna psihologija ili pedagoška psihologija, nije pedagopsihologija. Ajde, kažite možda neki tehnički smerovi. A bolje, smerovi. bolje bez A ja imam jedno pitanje u vezi ovog pojma, pošto je uh, kibernet, u stvari cybernetics, a ovo ovaj je cyberneering. Malo je drugačije nešto između kibernetike i inženjeringa. Da li to ima veze ili samo da ga stavimo tako. Sada pa u stvari je bio socijalno-kibernetski inženjering, što je totalno, totalno ovaj, predugačko možda da ga ostavimo ovako kako jeste, pa ne znam. Uh, neko još? Dakle, soc kibernetika bez crtice, jel? Aj, e, probajte, soci, ili imate što socioekonomija, socio nešto na netu? Da li se piše sa, sa crticom ili bez? E, pa socioekonomski se piše uglavnom sa crticom, recimo. Ok, socio-kibernetika. A meni ovdje se izbacuje bez crtice. ekonomija su spojene. Pa ja u da stvari mislim da može i je drugo. Pa ovako kaže socioekonomska kriza sa crticom, socioekonomska studija sa crticom, socioekonomska analiza opštine Topola sa crticom. Socija i amenja sa crticom. Da, ljudi, ali ja stvarno mislim može i jedno i drugo stari samo da se dogovorimo šta nama više odgovara. Mislim, mislim da ne može, ali ćemo da ostavimo pa ću sa, sa ovom lektorkom da vidim. Slažem se da, da potražimo neko približno pravilo um, u nekom od ovih pomeđenih uh, rečnika i knjiga. Pa dobro, ipak pa ide neko stručnije, koliko je pa verovati ono što, mi, ono što je na internetu. Dobro. E, dalje. Soil nut... nut Marija, pomozi mi, ne mogu ovdje izgovoriti. Uh, e, e, soil nutrients. Hvala ti. Soil nutrients. Kvalitet zemljišta, hranjive materije u zemljištu, neko je predložio đubrivo, ja mislim da to nije đubrivo, nego da su to hranjive materije u zemljištu. Že, zemljišta. Kako? Plodnost. To je nutrition. Ovo su nutrients. Ipak su hranjive materije. Marina? Pa da, opet zavisi vrat od e, konteksta. Može i jed, mislim, možda bi bilo bolje u nekoj rečenici prevesti ga kao plodnost, ako je to više u, u duhu jezika u datoj rečenici, ne znam. Ali sigurno nije, uh, kako se zove, džubrivor je to fertilizer. Tako je, fertilizer. E, ovako kaže, e, hranjiva tvar, hranjive soli, hva, hranjive tvari, hranjive tvari, nutrijenti. Hm. Cool, ostaje ovako. Ano, samo išli e, hranjive, da bude vojstvo Storage skladite, structural systems and systems of structure. Da li je ovo dobar prevod? Izvini, samo ovaj, na prethodno da se vratim kratko. E, možda kvalitet zemljišta treba da ostane u opciji zato što će negde da nam treba u titlovima ili nešto što je kraće prosto od hranjive materije u zemljištu, a to se direktno odnosi na to. Dobar predlog. Dobro. Daleko plodnost? kolika je plodnost tla? Plan društva, pa social design. Hm, plan društva, društveni, hm, ne znam. Ništa, naći ćemo primjer puta sledeći put, da prosto ne bi, naći ćemo rečenice. Uh, structural systems and systems of structure strukturni pa, sistemi... Izvini, da sam opet, planiranje društva čak bi možda i bolje bilo. Više bi možda imalo smisla nego društveni dizajn. Da, uglavnom se na to, na to misli kad priča o, o, o ovaj social dizajnu. Uglavnom se misli na, na dizajniranje, odnosno to kako bi društvo trebalo da izgleda. Planiranje društva, društveno planiranje, kako bi rekli? Planiranje društva? Mm, pa zavi kontekst, ali ja sam najlazila na radnju, planiranje društva. Mogu bi sad, sve zavisi stvarno od konteksta. Da, da, naći ćemo rečenje pa ćemo da, pa ćemo da rješimo to, pošto, pošto uopšte se toliko puta se ponovio da, da ne mogu ni jedan da izvučem iz glave, da ćemo ići ako neko slučajno naiđe na to, ovaj, nek se javi, nek javi, pa ćemo da unesemo, pa ćemo da vidimo kako će. Ništa, sve smo predlogi za, za sve. Ajmo sad structural systems and systems of structure. Ja bih samo sistemi struktura na kraju. Ali ovaj, ukoliko se structural systems odnosi na zgrade i na o, strukture, da li dalje da, da stoji strukturni sistem ili građevinski sistem ili tako nešto. Evo, kaže structural system Wikipedia, The term refers to load-resisting subsystem of a structure. The structural system transfers loads through interconnected structural components or members. Ljudi, možda potporni sistem. Kako? Potporni sistem, što na osnovu ovog što je Ana pročitala, meni to zvuči kao jel te neki potporni sistem, ali to je sad na vama. A kako onda ovo sistemi potpora? Nisam čula dobro. Sistemi potpora. Sistemi potpore. Ili potpore, da. Hm, ja pokušavam da nađem što na netu, ali slabo. Imamo da dva različita pojma, ovaj, opet bez konteksta stvarno je teško dati e, tačan, e, tačan prevod, možemo da dajemo prevod. Ovo je, ja mislim, e, knjiga. Ovo je, ja mislim, knjiga. Jeste knjiga. Kaže sad akademski članci za structural systems and systems. <laughs> da vidiš, ali kad unesem nema uopšte da je knjiga. Možda ni knjiga, možda nešto. Hm. Da li video neki ili ne, ne znam šta je ovo. To je, ja mislim, da smo to nešto radili FAQ mogući, pitaj Boga gde se to nalazi. Bilo je FQ, a ima ga u knjizi. Dakle, to je naziv knjige, je li tako? Evo, jedino sam našla kao definiciju... I ostavili smo ovako. All the members of a structure considered as one integrated unit. Možeš jednom? All members of a structure considered as one integrated unit. U ovom kontekstu možetorni sistemi, a u nekom drugom, recimo građevinskom kontekstu može i sistemi potpore, Tako da opet zavisi od teksta. pametne građevine, pametni objekti. Structural konstrukcija, konstrukcijski, strukturalni, strukturni, strukturnih struktura, dakle, građevin, isto građevinski, v, građevinski sistemi i sistemi građevina. A? Pa može čak i najjednostavniji prevod i možda i najjasniji i najviše u duhu jezika. Dobro, submit, potvrdi, prosledi, pošalji. Jel imate neku primetbu ili da nešto kratimo ili neki bolji? Pa ja mislim da je pres pošalji. Bolje stvari Pa prosledi ne, ali potvrdi, pošalji, prihvati možda eventualno. Ali... Da, da, prosledi ne, bolj, e, tako, tako, tako. Ali Možda za potvrdi da je confirm, to mislim da uopšte nije neobičajno. Uvijek kada rezervišete nešto, ne, kupujete nešto, stoji confirm i u tom slučaju bismo to preveli kao potvrdi. Ali submit pre svega je da se nešto otpremi. Zapravo to je otpremi, jeste, da, otpremi. Ja sam čak našla gde i uh, prijavi. Ja mislim da to prijavi nešto mi ne stoji, potvrdi, pošalji, otpremi, ma da. E, meni je 100% u glavi, 100% u glavi, da kad nekad nešto popunjavam da mi stoji ono otpremanje naloga i tako dalje. Dakle, sigurno sam da sam na ima vidjela ovo od premi za submit. Može i prijavi. Pa, submission je u stvari prijava. Prijava, da, može, može. E sad pazi, ako recimo, kad se to pojavljuje na sajtovima, submit, dakle, ono, kada obično kad popuniš i onda u stvari treba da potvrdiš, odnosno da pošalješ nekako mi to od, otpremiš, ajde i to još, ali ovo prijavi, to mi nekako najmanje mi ima veze sa. Ne znam kad bi, kad nam izađe submit, e, preveli vi sami sebi u glavi prijavi, jer obično je to ono, Ano, zato da, imamo pa da, sign, sign in. Izvijek. ovaj, vzela sam za ono submission, jer ti kad popunjavaš, ti popunjavaš prijavu i taj, o, to submission je u stvari prijava, zato sam ga vezala, ali u suštini ne znam. Marina, da ti? Vi, uh, e, ja sam rekla da naj, ja, najviše za ovo otpremanje, jer mi je to 100% u glavi da sam vidjela svuda kao naš srpski prevod na nekim e, web sajtovima, tako da sam ja za, za, za to. Pa da, ali su ti, naročito ti tehnički, ono, tehnički stvari na sajtovima, mislim, ja ga nikada ne prevela sa otpremi. Mislim, da, kada recimo e, sliku, e, ma i tad bi rekla pošalji. Ako treba, na primjer, da, da, da staviš neku sliku, ne bi rekla sigurno otpremi, za podatke bi rekla potvrdi, tako da ja, ja ga baš, meni tako to otpremi zvuči nešto nesrpski. ali dobro, cool, ostavit ćemo sva tri, pa sad, ne znam, svako po svom stilu, tako nekako. Šta znam, da e, neka ne, šta, Ja mogu da za neke stvari, pošto imam drugaricu koja prevodila e, sajtove, znači ima iskustva sa prevođenjem baš sajtova i sa tom terminologijom, kao što sam je pitala kako prevodi internet page, e, odnosno web sajt i web, web page, pitaću je i za ovih par kompjuterskih termina. Super, onda ćemo da ostavimo plavo, pa eto čisto da ako bude još neki bolji predlog, za sada ovo može da ostane, ovo je sve tačno. Sustainable, održivo, postojano, stabilno. Održivo. Ja za to glasam. Pa ja mislite da je, treba da stanu i ova druga dva, pošto meni postojano isto deluje ok, možda malo da možemo da, da menjamo, to je česta reč, pa onda nekad održivo, nekada imamo neki, neki, neki sinonim. Zavisno od konta, da, ostavi sve tri. Ostavi, ostavi, čisto zbog konteksta, nekad, nekad će to postojano da štrči verovatno, pa onda da imaš alternativu. a ovdje može samo održivi razvoj. Da, da. Eh, testing ground. This University of Global Resource Management and Environmental Studies or World University is a testing ground for each phase of development. nekako mi probni, ne, da tačno znam da ima reč za to, ali uopšte ne mogu setiti. Pa poligon u principu može da bude, ali bez probni, znači čim je poligon to je nešto poligon, ne, prostor da. za vežbu. Znači za vežbu i za isprobavanje poligon sam za sebe je dovoljan, a ima još jedna reč u pravosti, ali ni meni ne dolazi, ne dolazi mi nikako šta ali nekako, ne, znaš, ovaj univerzitet je poligon, znaš, nekako mi to ne ide, testing ground, ja bi to nekako drugačije, ne bi ošte taj poligon. Uh, Ogledno. Marina, Jovane, nađi se nešto možda na da netu. Evo, četu. Ogledni teren ili tako nešto. Čini se da je Rak predložio ogledno polje možda je bolje teren. Slažem se. Odmjerno mesto. Univerzitet. A onda može i zadnja kombinacija probni teren, ako nije ovdje. Ajde, ostavit ćemo ovo, pošto mislim da baš reč za to, pa ću ja malo isto se raspitam ovamo pa vrati ono. Ne, poligon nema šta, može samo ogledni teren ili ogledno polje. To smo rekli, li tako, ovdje poligon to je, nije neko da, baš... Da. Pred, predlaže eksperimentalni. Kako? Ogledno područje, hm, da. Ogledno područje, ogledno mesto, eksperimentalni, eksperimentalni Šta? Da izostavimo to eksperiment, ali ogledno je kraća, kraća reč. Ogledno polje, ej Mila, ogledno polje, da. Sve nekako mi, univerzitet je ogledno polje, kao da imam u glavi da te to za to nekako nešto kaže, a, a da ga nemam, <laughs> a da ga nemam sad nigde u, u, u. Dobro, nekako ćemo da vidimo možda bude. Kako? Ispitno. znam. Jesi me razumela, jes? Ispitno, jel? Da. Tražim na netu ako slučajno nešto. Da, ne znam da li ispitno. A Mila je rekla ogledno bolje, jel? Moglo bi bolje, cool, idemo dalje. Uh, the best that money can't buy. Dakle, da li najbolje što novcem ne može da se kupi, najbolje što novac ne može da kupi, ili najbolje što... Čekajte, imam još jedan. Najbolje što se novcem ne može kupiti. Ja, ja bih da izbjegam te infinitiv, ne znam što se drugi. Isto naziv knjige. Pa daj prvo Mila. Ne znam, meni je ovo najbolje što novac ne može da kupi. Nekako zvuči naj, najprihvatljivije. Kad sam pričala sa Jelenom, sa lektorkom, ona mi je rekla da zaokružila da smo najbolje što novac ne može da kupi. Meni se iskreno više dopada najbolje što novcem ne može da se kupi. E sad, ima još jedan, ovo sa infinitivom, najbolje što, novc, najbolje što se novcem ne može kupiti, najbolje što novac ne može kupiti, opet infinitiv, hm, najbolje što novac ne može da kupi, <laughs> najbolje može i to. Ne znam, po meni ovo što stoji u komentaru najbolje. I ja sam za najbolje novac ne može da kupi. Uglavnom, tako da su vi prevodili svuda. I ja sam za to najbolje što novac ne može da kupi. Da, da predlaže, novac ne može da kupi najbolje. Kako? Novac ne može da ti najbolje. Da, videla sam, ali mislim da, mislim da to teško. Naziv je knjige, tako da najbolje, najbolje, novac ne može da kupi najbolje. Hm ne bi, nekako mi, ne znam. Evo i Mila kaže ne. Dakle, ovo, najbolje što novac ne može da kupi. Da. Da. Da. Može. Dobro, ajmo dalje. Može. The Venus Project Orientation Guide. Ovo je više vodnjegov priručnik. Priručnik je handbook. Kako bi celo bilo? Možda vodič kroz Venus projekat ili Venus projekat vodič ili tako nešto. Venus projekat Vodič. To, to mi se čini. To onako zvuče često. Vodič kroz Venus projekat. E, ja sam upravo to htjela. Vodič kroz Venus projekat. Slažem se. Pa to sam ja prvo rekao, pa onda ovo drugo, ali okej. Okay. Meni isto zvuči dobro. Uglavnom se slažem. Team park, tematski park. Kako ćemo ovaj thread? Ja to ne umam da, da, da prevedem. To je isto vezano za sajtove. Ja samo hoću nešto da kažem, pala mi na pamet, isto nisam imala, znala kako da prevodim post. Post. Pa sam to prevodila kao komentare ali to su generalno ti uh, kompjuterski, odnosno internetski termini za koje moramo da konsultujemo nekog. Ja sam post recimo prevodila kao komentarije, ne znam da li je najadekvatnije sad, a ovo tek ne bih znala kako. I su dodala sam post na poslednje mesto ovde, pa ćemo i do njega da dođemo, pa ćemo da razmišljamo. Dakle, ha, thread, ima više na Wikipediji, ovaj, e, tamo kaže thread e, u zagradi topic, e, uglavnom označava istu, istu stvar. Hm, kao započnite neku temu na forumu ili idite u tu temu na forumu, ali može tako. Tema, ja sad ne vidim chat, Končić, stavi staviš face na srpski pa vidiš, hmm, thread, nit, pa da, ali, na, baš, baš, je, baš je na forumu. Jeste, ali da. ima niciju na Wikipediji, ovaj, baš thread e, na ovom linku. sam Evo gledam srpski Ha, kaže forum. A gde ti vidiš thread? Meni, mene prebacio na forum kad sam kliknula na srpski. Pa najvratnije je samo to predeno. E, trebalo bi na vrhu grana jeste tema ovaj, ali deo je objašnjen thread i ispod piše see also conversation threading a možda je najbolje kao te imaš forum, forum i teme na tom podforumu. I oblasti, kako već. Tema, sometimes called topic, pa da, tema. Slažem se. Da stavi tema, ovaj, može koleginica da proveri kad bude proveravala ove ostale termine za internet, čisto nek, nek proveri za to. Ok, hoću. Dobro, kašnjenje, vremenski razmak, ovaj time lag ili kako se to čita, lag, lag valjda, kašnjenje, vremenski razmak. Lag. Hmm. A ne, ovo je lag. Da, to je da, lag, lag. Ali kratko, da ne bude noga ali legne noga nego je bukvalno zaostajanje. To je ono kad letiš avionom u drugu vremensku zonu, pa, pa onda kao you're da. suffering from time lag. Mislim da se to zove jet lag. Bravo, jet lag, jeste, pardon. Ja u rečniku vreme kašnjenja našla. A to može da bude kašnjenje ili zadrška. Možda bolje stajanje. To bi značilo sad kako bi se uklopila. Dakle, moje pitanje je da li može kašnjenje da ostane, onda ćemo da ostavimo oba, kašnjenje za ostanje, pa... Slažem se, neka više niti. Može, može oba. Dobro, uh, b, b, b, b. late je kašnjenje. Pa evo, ja sam sad našla time lag, jel, na, na, na, u rečniku kaže vreme kašnjenja. Ali, ovaj, znači, kašnjenje i zaostajanje, pa ćemo da vidimo. Dobro, i da idemo Total City Systems. Sveobuhvatni gradski sistemi, celokupni gradski sistemi, potpuni gradski sistemi. I sad ja mislim da je to Total City Systems u stvari ovo o čemu Žak priča da bi, da bi, da bi grad bio... Samo malo zvanje, samo sekundu. Ja sam združen ili udruženi. Mila ukupni, Marcel okupni. E, Parno, Rajko, ću da pričaš, ali ne i šta. Vidi če. Ovo je, ovo je, ovaj, ovo su u stvari samo održivi gradovi, gradovi koji, koji, koji, koji su u stvari svaki grad je sistem za sebe, samostalan praktično sistem za sebe. Zato mislim da nije ukupno. E sad, celokupni. Mm. Marina je imala predlog potpuni. Bilo predlaže samo dovoljni. E, još jedna možda manje, bolje od celokupne je možda celoviti gradski sistem. Ništa, ovaj, ako nema nekog slaganja da ostavimo pa da probamo i to da proverimo. Ali Ja se slažem celoviti, ja se slažem. Celoviti, ja? Meni to isto najbolje zvuči. Najbolje od svega. Ciao Milan. Ciao, ciao. Ciao. Ostavit će loviti i ovi, pa ćemo loviti. Transportation saobraćaj, jel se slažete s tim? Da, slažem. Da, da. Da. E, sad dolazimo do ovoga. E, ajde. é transfers. Hmm. Kako pa da, da stavimo... Izvini, reci Marija. Uh, nešto smo, Ana, valjda ja i Niković, možda si i ti Rajko bio tu kad smo bacili. Jesam, jesam, to je nešto između lifta, pokretne trake i onih pepenica. Da, da, da. A da nisu to neki kao nosači, ne? Ja, ja ne znam kontekst. To ti je, da. znači, ko liftovi u zgradama, ko one, one pokretne stepenice i ko one pokretne trake. To je sve u jednome. Kako smo to preveli tamo? Ja mislim da nis, da smo ostavili valjda liftovi. Mislim da je u MovieGuard uh, baš postoji ovo što sam poslao na chat, uh, ta rečenica. Instead of motor vehicles in the city, all transportation is carried on by circular conveyors that we call transveyors. A conveyors su pokretne trake. E, u našem jeziku e, ih čak i ne prevode. E, ako pogledate na internetu piše konvejeri i onda da. prikazuju pokretne trake to, to u industrijama. Znam, ali kapiram kad bi, na primjer, na sajtu, znaš, ono, to, toliko je nejasno šta je, može da ostane transfer, ali ja, na primjer, ono, bez nekog srča ne mogu da, da znam šta je. Tako da možda nešto što bi, što bi opisivalo taj pojam. Tačno, kažem se. Ovaj, ja sam ranije poslao link eh, gde je neki francuz na forumu pitao eh, Amerikanca ovaj, kako se to prevodi. On je odgovorio da je, da je to reč koja je izmišljena u oblasti science fiction i onda eh, praktično nije ni ukorenjena u engleskom jeziku Ehm, tako da ne, ne vidim koji je smisao da, da mi e, detaljno objašnjavamo u prevodu. Bilo bi super kad bi mogli da nađemo tamo kako smo to preveli. Ako se negde preveli, onda da sačekamo to. Znači. Pa da, ali to je sin kina brisali, jel se sećaš, ona to ja mislim da nismo film. voza stavili vozi, tako nešto. Ja smo brisali i odnosili u putu. Da smo stavili vozovi. Nezavisno od ovog magleva. Magle, za magleva. Šta je to? Šta si rekao da je to? Hm? Ako to nije ispravljano nešto. Mislim da nije. Ima li neko još neki, ili da ovo ostavljamo, e, ja ne znam šta je ovo. Ja nisam pametna. Ja tražim putlo, ali ne mogu da ga nađem. Ali ima neki kao na YouTube Ergo Transveyor. I to je... Sumnjam šta je. Ne znam, nemam ne, nikakvo pametno objašnjenje za ovo. Šta? Nemam pametno objašnjenje. Ne znam, ajde. <clears throat> Stane pa ćemo da vidimo. Uh, dobro. Update ažurirati, upload postaviti. Jel se slažete s tim? Da. Da. Da. Da, da. Yes, Venus yes, projekat, jel ćemo Venus projekat, Venus projekat, web page internet stranica, website site, workbook, radna sveska, radna knjiga ili priručnik. Jel može da bude i dnevnik rada? Šta može da bude i? dnevnik rada, znači knjiga u koju se upisuje proces rada, šta je, šta je urađeno. Pitam da li može, nisam siguran, samo pitam. Pa da ne znam da kako izgleda. Moj prazan, pošto ništa ne radim. Workbook to je kao neka, da, sveska, neka, neki, da, radna sveska, vrat. Radna sveska je ovo što je Igor rekao, a radna knjiga nije. Priručnik je handbook, tako da... A znate ono radni listić matematike, ja mislim da je to workbook u stvari. To je najpribližnije, ali ako ne vidim to, onda Znači, nekako mi zvuči kao da je hteo da kaže e, da je to u stvari knjiga u kojoj beležiš proces rada, pa zbog toga workbook. Nisam siguran, samo me na to asociralo. Ali radna sveska je ok, skroz. Marija Jovan. Ja stvarno ne znam što nikad nisam ni čula za izraz ni čemu služi, tako da ne znam, ne mogu da komentarišem. E, Wikipedia e, se slaže u ovom slučaju da je, da je to radna sredstva, da se deli evo, da. mlađim studentima, e, učenicima i tako dalje, da mogu da rade. Onda je radost. E, to je to. Ok, World Bank, Svetska banka, ZD i Z dan. E, Biće i VDI. Kad? 13. marta, ja isto ne znam. Tamo Denis kaže tog meseca, ali nemam pojma tačno šta je s tim. Stavi mesečno. Kažite, jel mi da može za dan i v dan? Može. Može. Može, može. Može. Marina, dugo te nisam čula. A, pa, pa, može naravno, da. <laughs> Dobro, eh, e sad, imali smo predlog da umesto Zeitgeist dodatak za Zeitgeist addendum bude dopuna, prilog. Možda može da bude prilog. Prilog meni najmanje loše. <laughs> Pa da. Da, da, naj... A kažete moving forward, kretanje napred ili korak napred, ili kako biste preveli moving forward? Pa bolje korak napred, to je baš u duhu jezika, ovo kretanje napred, mm, mm, samo je doslovni prevod. Korak napred. Tako, prošli put. Ad the movie? Film. Dobro. City design team. Tim za dizajniranje gradova. Može. Može. Bolje možda paktovanje, ne? Kako? Pa možda bolje projektovanje gradova, a ne dizajniranje gradova. Da, projektovanje je više u duhu srpskog. Uh, 3D, 3D production tim, tim za 3D produkciju, jel može? Može. Da. Ajde, može. Ovako. Time management, Marija, šta je to? Ti si, ja mislim, postavila to pitanje. Tako, ili ili upravljanje vremenom. Tako nekada. da. Upravljanje vremenom, organizacija vremena. Raspored časova. <laughs> da, da. Tako, <laughs> to pa Organizacija. Znači. Čega bre organizacija? Vremena. Pa, pa vremena. Raspored časova. Raspad rada. Samo malo, Marija, šta je to? Je to tim ili je to šta? Ti, ti si ga stavila na Facebook, pa pretpostavljam da znaš o čemu se radi. E, čini mi se da je tim u pitanju. Tako je, tako je na uputlu išlo ovo nazivi timova i onda je to bilo među nazivima timova. I kako ćemo? Tim za organizaciju vremena, tim za vremensku organizaciju, tim za... Hm. Upravljanje vremenom. ratni, o, radni plan. Plan rada. Upravljanje plan i organizacija vremena. Plan rada. Hm. Tim za planiranje vremena. Tim za planiranje vremena. planiranje vremena je neozbiljno i neformalno, ali upravljanje vremenom već ima neku težinu. Time management, srpski budžet vremena, brate. Ujebote. Dakle, tim za budžet vremena, <laughs> za vremenski budžet. Katastrofa. Rusi kažu upravljenije vremenem, vremen, znači upravljanje vremenom. Vremenska upravljanja. Ma, mora bude tim za... Ministarstvo za vremenski raspored. A, <laughs> ovo je dobro. Ja pijem sok od naranđe posle dugog vremena, pa sam malo prolupao nekako mi upravljanje vremenom, šta znam. Hm. Nekako mi vremenski raspored, možda tim za raspodelu, za, za raspored, ne, ne znam. Bravo, Peđa. <laughs> upravljanje vremenom mi zvuči kao ono, Back to the Future, jer ga nije, ne znam. Ministarstvo za gumje vremena time management, time management. Pa ne, meni nekako najviše ono organizaciju vremena. Ali opet nekako upravljanje vremenom, više mi je organizacija vremena, ti kažeš ne bi planiranje vremena. Evo gde se o pojavljuje, u stvari ne, greška, površina liča gde. E, ovaj. rukovodstvo, upravljanje, vođenje, vođstvo, upravljanje, uprava, rukovodđenje, rukovodstvo, rukovanje, poslovodstvo, e, menadžment, e, upravljanje, gospodarenje, menadžment, direkcija. Ana? Uh, to je u delu Submit an Audio Tutorial, u stvari, nije naziv tima. Nego kategorija za ovo, za slanje Aha, videa. Evo dolu tu. Vremenski raspored ili raspodela vremena. Vremenski plan. Raspodela vremena. A vremenski plan? <laughs> Ne, ne znam šta je ovo. Kako ste rekli? Igor je rekao raspodela vremena, mislim da je to najbolje. Pa ne znam, ja bi više organizacija vremena ili tako nešto, jer raspodela vremena je kao da seckaš vremena delove i deliš drugima ljudima. <laughs> A vremenski raspored? Ovi, probat ćemo da rešimo sve ove plave, ako ne, lepo ćemo da idemo da vidimo tamo u glossary e, šta ima i postavimo pitanja pa ćemo da rešimo to, to je, to je Ako nema boljih predloga, organizacija vremena i vremenski raspored i planiranje vremena, recimo. Pa da, pa da tri da vidimo. Šta? Ostavi ta tri pa ćemo da pitamo nekog pametnijeg. TVP Core Writing Team. Može ovako. Znači, i, i korijete pet centrala. Ja kažem cico lez. To mi nešto bila asocijacija. Kor, jezgro, ključni, srč, srž. srž. Pa mislim, to su... Ali ja mislim da je, da je centrala najbolje. <laughs> Da, da, да da, ЦКСКЮ. Šta kažete? Kako? I ključni tim za pisanje nije. Srce tim za pisanje. Srčika konopa, brat. Jezgra. Možda ima core ti negde kao složenica ima prevod. Cori ne. A je definitivno jezgo, znači može centralni tim, TVP pa centralni tim, nema, ne, ne znam kako bi ga drugačije složio. Ali da. samo TP core, da, da ostane TP jezgo, ovaj TP centrala. E, ja moram da se izvinim jer moram da vas napustim, sutra se dižem u pola sedam, a još se nisam ni spremila za počinak. E, izvinite, molim vas, sreće vam rad, pa se vidimo sledeći put. Ćao. Da. Važi, Važi ćao, laku noć. Kad budeš imala fore, vraćaj se samo na, na ovaj rečnik i sve što vidiš da je ostalo plavo posle nas danas, to su diskutabilni, ovaj, diskutabilni pojmovi, tako da su još uvek otvoreni. Aj laku noć. Aj laku noć. Ok, hvala, hvala, vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao. Peđa je pogodio glavni. Pored jezgra. A ne, kako da kažemo, TV jezgro tim za pisanje. Kako bi mogli e, jezgro da upotrebimo u ovoj složenici? Ajde da, da čujem jezgro. Znam da je jezgro, ali kako? Ovo je ne može, zato što centrala, ja mislim da odgovarajući termin da ostane i, i kad samo TP kor i kad pominje koji su timovi u centralu. A pa nije centrala, nego centralni. Kao... Eventualno baza umesto centrala. Možda bazni tim ili mada bez veze zvuči skroz. Ne znam, centralni tim izvuči sasvim okej. Okay. Ime... Te, osnovni pazite, e, TVP aktivizam ima core timove. U core timovima, u timovima, u core timovima su marketing tim, um, jezički tim i, i, i, i, i brate, i, tim za, i writing tim. Pa je onda u okviru recimo marketing tima Virus Expressions e, Media i onda, znači to su sad u stvari ti uh, centralni timovi, jedan je za pisanje, jedan je za prevode, a jedan je za marketing. Pa onda iz njih idu, idu, idu, idu, idu pod timovi praktično, pa su to sad u okviru ne znam, za 3D produkciju i za, ima, ima, ima tamo baš podela kako idu. Šta mislite Expressions Media? Expressions media bi trebalo da bude izražavanje kroz medije, tako nešto. Pa samo med i tim. Ne znam kako bi u našem. Pa, e, ne, možda u medijski, jer postoji još jedan medijski tim u okviru centralnog tima, tim baš za medije. Možda tim, e, jer čitao sam objašnjenje, ovaj, pogledao sam taj kratak video, on obuhvata e, razli, umetnike različitih orijentacija, e, tako da je multimedijalno više zvuči bolje. Tim za multimedije ili multimedijalni tim? Multimedijalni. Multimedijalni. Aj groznog limena, multimedijalni tim. Vrate ga, vuči stvarno krš. Tačno, mi smo možda prostora za manevrisanje. E, tim za medijsko predstavljanje. Kako? Tim za medijsko predstavljanje. Pa nije, ovo je više e, umetničko izražavanje kroz medije. Jer se, se odnosi na, na grafički dizajn, na videomaterijale, na slike, muziku i tako taj baš više umetnički deo nego reklamni deo, kao konkretno kontakti sa medijima i tako to. Ok, promašio sam temu. Expression zbija tim jebote, a ga sroči. Mada i taj, e, taj umetnički deo, umetnički rad u principu se radi zbog, zbog medijske reklame, tako? Da, da, da, jeste, ali to je već medijski tim u okviru, ja baš, baš mislim u okviru marketing tima, koji se da, da. konkretno da. bavi medijima, mislim da je Šena o, tu glavna, čini mi se da ona radi baš te medijske kontakte, što je totalno drugačije od ovoga. Da, da, da kontakt. A multimedijski, ne, multimedijalni tim, ja, tim za multimedije. Može i tako, da multimedijalno izražavanje. Pa može tako bolje. ili za izražavanje uz medije, ne znam. Umetnički. Pa da. Tim za umetničko izražavanje, mislim. Pa možda e, koristi se i moderni mediji, zato, zato je tako stavljeno. U suštini ne, umetnosti uglavnom podrazumeva se slikarstvo, skulptura i tako to, a ovo je baš vezano za, za multimediju, za internet i za tako te stvari. Tim, tim za umetničko izražavanje kroz medije jebe mi ga stvarno. Umetni mušo. Ovde piše. Piše umetničo. <laughs> ne znam, ajde, ovaj, mislimo još o tome. TVP support activism teams. Ja on neko nam rekao aktivistički timovi, da je bolje nego aktivizam timovi. TVP, timovi podrške, brate. Timovi za podršku. Timovi za podršku. Pa mislim da je tim podrške, a ne timovi za podršku. Pa timovi podrške, ne i neko lepše zvuči. Da, da, jeste, jeste bolje. A pa aktivis... <laughs> Čak i može aktivistički tim, tim. TVT aktivistički tim, mada... Oj, Znači to je neki primer za ovo javlje, jer ja nigde ne mogu da nađem ovako nešto. Pa, TVP Activism Team je TVP Activism Team, znači to je Serbian, uh, Serbian Venus Project Team je jedan od TVP Activism timova, uh, pa da, a i support smo je, Bemliga sad više šta smo, a imamo, ne, to, to, to, je, to je naziv eh, TVP aktivizam je web sajt, znači eh, gde eh, za aktiviste VMS projekta, dakle, to jesu akti, aktivisti, dakle aktiv, sajt aktivista VMS projekta, dakle to su neki TVP aktivizam timovi ili TVP aktivistički timovi, ali nekako to je Marina, ja mislim, rekla, ali meni to aktivistički terape timovi aktivista, na primer. Ili za podraktivistima. Kako? Timovi podrške aktivi, aktivistima. Ili za aktivistima. Ovo, je, ovo su timovi podrške, TVP, timovi, uff, Ovo mi uopšte nije jasno. Znači, za TVP podrška imamo aktivističke timove, za TVP imamo aktivističke timove. To je, ne znam. Čekajte samo malo. TVP Global, sama. Sada ćemo to da nađemo, čekajte. Marija je nestala. Dakle, TVP Support Teams piše Team Categories shown in blue. Dakle, TVP Support Teams su kategorije. Teams shown in green, dakle TVP, TVP Support Teams su TVP Activism i Expressions Media. E sad, uh, Initial Projects shown in brown, znači uh, kategorija je TVP, dakle, TVP timovi podrške, Marija? Marija rekla mora da idemo. Hm. Dobro, ovaj, imamo još 3-4 pa da bar nešto promo da završimo, da se slažete? Da, da. Dakle, ajde da probamo ovako. Da li neko može da upiše e, sve timove, e, e, evo ti Igore, E, ja ću ti diktiram, piši sve timove ovde ispod Venus Expressions Media, odnosno ovde gde kreće City Design, pa proveri da li ima svih, ali dodaješ tako što staneš na broj, pa klikneš desnim dugmetom, pa možeš above ili, ili, ili below da dodaš. Dakle, imamo TVP Core, TVP Design i TVP Support. Pa onda možemo da kažemo TVP core, pa da to bude TVP i ESGRO. Ali mislim da su to pred TVP centralni timovi, pa TVP design i TVP podrška. Samo te nisam ispratio šta se treba da upišem. Dakle, TVP core, ispod toga TVP design, i ispod toga TVP support sa 2P. TVP design. No tako. Da, i ovo je sport sa 2P. Još jedan ime da se doda. Nisam te razumao. To su kategorije. Samo ispravite gore community 2M. Šta? Iznad ovih TVP Core, uh, e, TVP Community College, mada mislim da i tu D suvišno, a e, umesto N treba M. Pojebemo mi šaj, napišite, sad nisam razumela. Je li tako? Community ispravi, TVP kom, piše MN umesto MM. I ovo kole G nije, nego kole, kole, jebem li ga. Bez do. Bez do? E, čekajte, kako sranje. <laughs> Jeste, meni je to čudno, ovaj, ali potražio sam reč na koleđi ovako. Je li dobro sad? Je to društveni, javni, kako bismo to preveli? Ja sam onda tamo stavio javni, ba da ne znam da da prevodim pa sam vratio. Javni, javni, pripada zajednici, ili opet Čekajte ljudi, polako da upišemo sve. Onda ide TVP, u okviru TVP support ide TVP aktivizam i expressions media. Dobro, pa onda u okviru PvP core timova. Šta je sad ovo? Aha, ja sam pogrešila. E, dakle, kazat ćemo da u TVP support kategoriji ide prvo TVP aktivizam, onda expressions media, pa onda u core. U core timovima su Uh, legal team pa fundraising Možete ti Igore da pišeš dog u 137. Marketing team writing team. Dobro. Eh, znači... Eh, ništa. Se tu ima nekih projekata Lecture and Presentation and Writing, TVP Study Group, TVP Magazine, Media Contact, TVP... Ništa, ajde nećemo za sad. I onda ide u... A zašto nema lingvistika? core team su i linking team. Samo ne znam gdje Dobro. Onda ima u TV design timovima u okviru te kategorije. Imaš sad tu da dodaš dva, pa ako treba još tu ide city design tim, to ima gore. Prebacila sam dole. Ima 3D Production, ima isto gore. Pa onda ima Information Technology Team. Je to? Nisam razumeo šta si rekao. Evo ga, Information Technology Team. I to je to. E sad, treba da šta je TVP Community College, dotle nismo ni stigli. <laughs> dakle, ovo što Marija kaže TVP Support Teams, e, to bi trebalo nekako da, ja mislim da prevedemo ovako kako je, kako je to dato u, ovde, u ovoj njihovoj klasifikaciji, a da, ovaj, da izbrišemo ovo gore. Možda sam, ko, ja sam konfuzna. Ne. Ne, ovaj Dalaran je uh, e, TVP support activism team. E, to je ono što nas izbudnjivalo, bar mene. Da, da, ali to ja mislim to greška. Ja mislim da je to greška, ne ovako, nego smo sad ovde gde kreće TV, da izbrišemo, znači brišemo uh, Venus Expressions Media Team, brišemo uh, TVP core writing team, nego imamo writing team i imamo TVP core teams, pa mislim da to... Čekajte, se da nađem odakle počinje ovo. Ovo Community College treba da ostane. Dobro, samo se ne bi složio da brišeš ovo Windows Expressions Media Team, pošto on postoji, možda da ga staviš iznad, ne ne u tu kategorizaciju čekaj, gde je sad on? bi trebalo da bude... A ujebem ti. A možda da izvučemo za neki sledeći sastanak te sve timove lepo po klasifikaciji. Mislim da je to neko već izvlačio, ali ne mogu da setim ko. Da negde to ima izvučeno. To smo mi krenuli da rodimo, ali nismo stigli dotle. Samo malo, dakle, postoji taj management i postoji ovaj TP Community College, to ide, ide ovaj posebno i onda ide uh, ide ono što smo od kategorije od TVP Core. Samo malo. ne znam kako ovo sad da izvedemo i da ne stavljamo ono što... Šta ide sad u ovaj prokleti tim? U kor? Izgubila sam se sad skroz u ovim timovima. Ajde pomoć neka, prijatelja. Evo ide eh, marketing, eh, writing, linguistic, eh, funding i legal team gledam TVP aktivizam i global web portal. Ajmo ponovo, znači šta ima pod core? Uh, prvo je marketing. Dobro. Uh, writing. Dobro. Linguistic. I onda? funding i legal. Jesu to sve linguistic writing team, marketing team, funding team, ili tako? Da, sve to spada PvP core. I, e, legal, jel? Da. Sledeći je... Sledeća kategorija. PvP design. I tu idu city design i 3D production, je li tako? Uh, kod njih je malo drugačije stvar. Prvo ide information technology team. Dobro. Uh, pa verovatno što city design ide architectural team. Šta je sad ovo? Samo malo, znači TVP design, šta tu ima, city design team, 3D produ production team, information technology team. E, samo umjesto e, city design ovdje piše architectural team. I gledaš to na VNK sajtu? E, da, da, TVP Activism, Global Web Portal, evo sad, sad ću da pošlim. A ujebe mu miša, ja, ja gledam na to, da, daj. Da, ovo je sa sajta prevodi, ali ima i na TVP aktivizmu isto prevod. Dobro, da im prevedemo termine, da se valjda snaći. Unapred da ih evo. Ništa, ajde da pratimo, pratimo ipak TVP aktivizam. Samo malo. Pa da, to jeste kod njih. Gde si ovo našo? Ja sam išla u team, team manual, pa sam onda tu otvorila i tu sam našla znači, TVP Support Teams u koji spadaju TVP aktivizam i Expressions Media. To su support, samo malo. Da, tako je ovdje. i to je kategorija, je li tako? I tu spadaju TVP activism i expressions media. Tako je. Ovaj koleđ ode sa džoku. Dobro, samo ga pesti van ove kategorije, to je to, ne znamo dakle to, mislim još na lepe, mislim da učava toliko sebe. Samo provjerite da li sad ovo sve u redu, ovo, da li su ovo core, evo vam link. Jer ja sam odlepila. Jel, imaš i Jovane možda sad ovo otvoreno? Imam. Ovo ovaj, molim te mi pročitaj da proverim, jer nemam pojma šta sam uradila sada. Uh, TVP support, uh, TVP activism i expressions -hmm. Ej, ja ne mogu više zaspati. Vidimo se. Ajde. Ajde, čao. Ćao. Dakle, ajde čitam, a vi gledajte tabelu. Imamo tri, tri kategorije. Imamo core, to je 129. Ma, da, koliko vidim, dakle, nas... Kako? Ovaj, pa problem je nastao što u TVP Core uh, u ovom manualu, ovom PDF-u, uh, e, postoje samo četiri, a na sajtu postoji pet, e, trebalo bi da malo update. Dobro, to je bio linguistik tim. Da, da. Dakle, ajde ovako, uh, e, f, Igore, je li imaš ti otvoren tp, ovo što sam ja poslala ovaj link? Ja nemam, zato što me zajeba net, pa onda okay, okay. da mi što manje okay. bude otvoreno. Ok, evo sad ću da, da čitam šta ovde piše, a vi proverite da smo sve dobro unali u tabelu od 128. Dakle, support su TVP aktivizam i expressions media. Dobre. Core, legal, fundraising, marketing, writing, linguistic. Design, city design, 3D produ production, information technology. To je to. A šta još da, ima na da. sajtu? možeš ti da pročitaš sa sajta šta sve ima? Malo je druga raspored, ali e, to je to osim za, za samo malo za dizajn. Uh, dizajn, design, uh, umesto city design ovde piše architectural team uh, e, coming soon. Evo, ako ćemo, pa. tim, kako arhitektski, je li to to? Ajmo sad da rešimo kako da ih zovemo. E sad samo da izbrišemo ovo dole. Cool. Znači imamo PP Community College. Ja mislim TVP College. Ili fakultet ili univerzitet. Venus projekat college, Venus projekat univerzitet, kako, kako mislite? Može univerzitet. Da, univerzitet e, možda društveni velike zajednice. Dobro, timovi. TVP Core da bude TVP jezgro, Venus projekat jezgro, tako? A ovo marketing tim, pa onda tim za pisanje. Kako ćemo funding tim? Kako fundraising ili fund, fund, funding tim? Morat ću da razmislim. Funding na, se misli na finansiranje ili? Pa da, fundraise je oni koji skupljaju, koji skupljaju, mislim, to su u stvari, nije financijski tim, ali tim za financije ili upravljanje fondovima. Tim za upravljanje fondovima. Tim za, a kako se to je, boga ja. Pa možda tim bolje za... tako da, pošto nisu samo pare u pitanju, nego generalno svi fondovi je bilo. Ali tako? Jeste, samo si na pogrešnom mjestu pisao. Samo ga premisli gore. Koga? Upisala si tim za upravljanje fondovima pod dizajn kategorija. Šta sam upisala, izvijek? tim za upravljanje fondovima si napisala kao prevod za TVP design kategorija. Kako? Kad je VP founding team u 133. redu. A meni tu stoji prazno, ovo mi je dole upisano, čekaj. Izađi malo, stani tamo sa strane negde. Piše TVP Core u 129. Pa onda ide Marketing, Writing, Linguistic, Funding, Legal founded the design, city design team, architectural team, 3D production team, information technology team i onda ide support, activiz, activism i expressions media. Kod mene se isto tako vidi, u 135. piše tim za upravljanje fondom, iako sam evo sad osvežio ste. Aha, aha, to, to, to, to je ostalo nekako. team. Dobro, architectural team. Kako bi to arhitektonski tim, tim arhitekata, ne znam. Pa nešto mi se to preklapa s ovim city, city dizajnom, tako da... Pa dobro, ali se pojavljuje da prosto vidimo, ili možemo i tu da kažemo tim za projektovanje gradova. Slažem se, zato je zamenjeno, ne, više nigde ne piše city design, barem na sad. Cool. Information technology. Tim za informacijne technology. A IT tim, da, tim za informacione tehnologije. TVP podršava, tako? ili timovi, ili TVP podrška. TVP jezgro, TVP dizajn. TVP podrška. Da možda za dizajn, e, možda da, da, tu koristimo projektovanje ako smo se dogovorili već da izbegavamo dizajn, kao što piše gore. Pa znaš šta, imamo mi ovdje dizajnere, Pa nek ostane tu mm. dizajn, a onda smo svuda izbacili praktično. Ovde nije tim za dizajn gradova, nego za projektovanje gradova. Šta ja znam. Da, upravo si, da, upravo si. Kako ovo Activism Teams? aktivistički tim, aktivisti, aktiv, kako, tim, timovi aktivista, ne znam. Pa timovi aktivista, ja mislim. Slažem se. A Express Media Team Neka ostane do put. E sad, ovo su bili, e, ovo su bila ovi koji treba da se ili da se ostave ili da se prevedu ili da se, ili da se transkribuju, a transkripcija nisam shvatila. E, postovala sam, sad ću da vam pošaljem. Ovako. E, ti Bigore možda mogu da Samo sekund. Kaže ovako. Ja pitam, pozdrav, može li neko da mi kaže šta da radim s imenima časopisa kada prevodim tekst sa engleskog? Da li se ona prevodi i transkribuju kakav hvala u napred? Architectural Records, Popular Mechanics, Saturday Review. 17 komentara, napis i gramatika grupi. Uh, jedna misla se ne prevode, ovo je njihov originalan naslov i trebalo bi tako i da ostane. Igor Stoja, Stanović kaže transkribuješ ili navodiš u originalu po volji. Ako koristiš ćirilicu, praktičnije je transkribovati, a u latinici je svejedno. Kako bismo ih transkribovali? Jedno mi kaže Architectural Records, Popular Mechanics, Saturday Review. Savet plus, ja ih radije pišem kurzivom nego što ih mećem u navodnike, praktičnije mi je. Onda mi navodnici ostaje za upravni govor. Ja sam za transkripciju jer ne mora svako da zna strani jezik, ali svaki ima pravo da iz teksta koji ja prevodim redigujem sazna kako se šta kaže. I Ana, ako već hoćeš da uradiš posao valjano, kad prvi put spominješ e, časopise, e, stavi notu i dole objasni popular mechanics, popularna mehanika. E, tako da mi možemo, aha, znači ne prevodimo ja kažem, radimo u programu na netu, nemamo uvek mogućnost da stavimo fus notu, da li bih nekako mogla da iskoristim zagradu, da li bi onda prvo išla transkripcija, pa u zagradi original ili obrnuto. Prvo transkripcija, pa u zagradi original. E sad kaže, zar nije bolja transkripcija records umesto records? Ne samo record, već i, i architectural, mechanics ili tako nešto. Prevođenje, naravno, vanjski priče, absurd. Naravno da postoje pravilne transkripcije, postoji transkripcijni rečnik, jedan dva komada. Kod mnogih reči izgovor suviše vratolovan za srpski govorni aparat transkribuje se tako što se malo prilagodi. A ne razumem predlože zašto je prevođenje absurd, ne da nije absurd, nego se prevodi veoma često, pogotovo kad reč o nazivima institucija. Mene svaki put sad neki kaže, odlušivi transkripcija Sidney, Sidney, Sidney, Sidney, Sidney, Sidney Znam, e, znam da se to davno uvuklo naš jezik i nema pomoći. Kada sam rekao absurd, pomislio sam to kako zvuči popularna mehanika. Uz to ni popularna ni mehanika nisu srpske reči. Kad bismo krenuli da se treba srpski jezik, dakle Igor Stanović kaže arki, architectural, architectural ili arhitektural, jebote. Ne znam ljudi. Ovo sad ne, ja sam za to da mi to prevedemo i da stavimo u zagradi original. Pa možda da, to najbolje. Ali bi ja predložio da to ostavimo za sledeći put, pošto je prilično kasno, a ja ovaj ujutru ustajem prilično rano. Pa bi da prekinem sa snimanjem i da vas pozdravim, ako ste za. Može. Može.